Esselamu alaikum, da vas Allah Đulšanu nagradi, maksu selam Hafizu i da nam češće dođe na Radio Naba. Pitanje, šta se uči iz Kur'ana e, u oči petka? Esselamu alaikum. Da li ima, znači, u vjerodostojnim predajama koji se bilježe od Rasula poslanika, sallallahu alaihi wasallam, određena poglavlja iz Kur'ana i Kerima, odnosno određene dove koje se uči četvrtkom na veće, odnosno u oči dana petka? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Petak je odabrani dan u sedmici koji nosi sa sobom posebne aktivnosti. Savjetujem da pročitamo knjigu koja je prevedena od šeha Sujuti, rahmatullahi alaihi, vrednost petka i blagodati petka. Nešto što je posebno vezano jeste salavat noć petka, treba u vrednostnim predama, što više ekseru salavat ala nebina Muhammedina, salatu wassalam, Allahumma salana Muhammed, da provedemo ibadetu, ali nema određenog ibadeta, ibadeta, nema određeni sura koje posebno trebamo učiti, osim sura al-kehf. Surat al-kehf ima utemeljenje da bude učena dan petka prije džume, onima znači koji odlaze i onima koji ostaju kući, tu suru ako učimo, inša Allahu Teala, to nije novotarija. Sve drugo, znači ako bi nešto stabili, stabili za obavezu, što više ibadeta dove na file slobodnog ibadeta, to je ono što je na taj dan, znači da taj dan posebno oživimo ibadeta ibadetom, da odemo prvim sahatima u masjid, da iščekujemo hatiba, imama, kad će se pojaviti, molit Allah subhanu, prekidajući učenjem Kur'ana na filom, to je on prakse ashaba, ridvanullahi ta'ala, da su petak, jel'i se to selam je, nagovijestio veliku nagradu onima koji prvi odlaze u prvim sahatima, kao da su dali žrtvu u devi, kao posle u kravi, u ovci, pjetlu i na kraju jaja, znači da imamo pet sahati, taj de, dio vremena proveden u prvim sahatima prije džume, znači nosi vrijednost. I zato je naša obaveza za tim trenutak u tom danu da doba bude ukabuljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači trebamo što više provesti, provesti ibadet, ali nema neki poseban određeni ibadet kojim trebamo, znači osim ovo što je spomenuto.